Eżis semmija, nilqakom għal dan l-ewwel episodju minn sensiela ta' episodji iġibu l-isem tal-Aġenzija. Din is-serje se niltaqgħu ma' erba' karattri li żgur se jġennu l-imħuħ u dawn il-protagonisti mhum ħadd ħlief Max, raġel ta' 30 sena, single, jgħix ġewwa l-Isla u f'ħajtu kollha qatt ma ħareġ ma' mara. Mhux għax ma kellux min iridu, biex niftehmu, imma minn dejjem kien iħobb il-libertà. Biss, dan l-aħħar, skont sorsi infurmati tajjeb, Max qed ifittex waħda tat-tajjeb. U lest li jibda jaħseb għall-familja. Jaħdem f'aġenzija tal-atturi u ilu jaħdem f'din l-aġenzija għal dawn l-aħħar tmien snin. Serena, mara ta' 35 sena, Single, tgħix ġewwa ta' Sliema u f'ħajjitha l-irġiel kollha li kellha lanqas tieqaf tgħoddhom f'kollezzjoni sħiħa, irġiel miżżewġa, single, xjuħ, foqra, sinjuri, mibnijin, u rġiel tant li kemm huma rqaq qishom rasta ta' xkupa. Għandha interess qawwi f'Max u ilha żmien twil li daħlet f'moħħha li xi darba tiżżewġu. Biss, hu jħoss li stess għaliha taħdem fl-istess aġenzija tal-atturi. fejn jaħdem Max, u ilha taħdem hemm għal dawn l-aħħar ħames snin. Kerry, mara ta' 32 sena, single, tgħix ġewwa bil-Kirkara u f'ħajjitha l-irġiel li ħarġet magħhom toddhom fuq subajk. Kienet waslet biex tiżżewweġ, imma kif qorbot id-data ta' żwieġ, indunat li kellha l-madum tal-post jiċċaqlaq u ġelet li l-arus tagħha jipposponu t-tieġ sakemm jirranġawlhom il-madum. Biss, sakemm waslu biex jirranġawla l-madum kollu, l-arus tagħha reġa' bdielu u dħal qassis. Dan qasmilha qalbha u minn dakinhar 'l hawn m'għaddietx taf iktar b'irġiel. Biss, bħalissa, f'moħħha reġa' beda jberren il-ħsieb li tibni familja. Kienet taħdem ġo fabbrika, imma ġiet imkeċċija u fl-aħħar irnexxielha ssib post vakant f'aġenzija tal-atturi li tinsab ġewwa Malta. Rosina Stellina Aquilina, mara 40 sena, miżżewġa f'ħames tfal, tgħix ġewwa l-belt u xogħol huwa dak ta' news announcer. Taqra l-aħbarijiet kuljum fuq l-istazzjon Radju Kottonet. U emmnuni, l-aħbarijiet kif twassalhom hi ma jwassalhom ħadd. Dawk huma l-erba' protagonisti ta' din is-sensiela, Max, Serena, Kerry u Rosina. Garanzija ta' divertiment ma' dawn l-erba' karattri ta' kull ġimgħa. Minn għall-ebda dawn minn ta' xejn, nikkonkludi l-paroli tiegħi u nagħtu bidu għall-istorja ta' dawn l-erba' karattri msejkna. Dan is-serja mhux intenzjonat għall-udjenza li għandhom naqa' ta' uġigħ ta' ras. Bonġu Serena! X'bonġu bonġu, moħħ il-bonġu għandi dal-għodu jien. Għajra ah, l-oħra x'saħna ħadet, ma narqat mikxufa dal-lejl jew. Le kieku ma rqatx mikxufa, kelli li żar, żewġ quilts u rqat bil-house coat ukoll, imma kif konġeja ġejja x-xitan it-tanta. X'ġara, tgħidlix li daħlu fik? Kif taf? U tgħid ma qatlix ommi. Ifhem, mhux se noħodha bi kbira, għax jien tommok isa Rożina Stellina kolina tal-aħbarijiet, dnub li ma jafux biha tal-BBC għax daqskemm jasula malajr l-aħbarijiet lanqas ikollhom bżonn l-internet biex jabdejtjaw ruħhom. Allura kif kont taf li daħlu fuqi? Ilek ħames snin taħdem hawn u dejjem xi ħaġa simili. Daqqa daħlu fik, daqqa niżlulek it-tajer tal-karozza, daqqa ma setix tistartjalek il-karozza mal-ewwel, daqqa marlek il-petrol, insomma, skuża tajba l-karozza. Le, mhu skuża, veru! Xi tridi nagħmel jekk il-karozza tiegħi għandha bżonn service minn rasha sa saqajha? Mela bħal sejda. X'għedt? Le, le, xejn, kont qed inkanta. Basta. Illum għandha tibda waħda ġdida magħna hux? Iva, ħa naraw x'issarraf. Ser nispiċċa tajjeb ma' żewġ nisa? Nispera li ma tkun xi waħda ċassa. Nispera li din mhux xi oħra li dejjem teqfilha l-karozza u minflok għal waħda jkolli natti għal tnejn ma' Miss Manduka. Ħa tibda ddaħħaq in dalgħodu hux jaqgħu għax m'għandix apptitek ta' Bżejjed għandi koċċi inkwiet u problemi ma' xiex inħabbat rasi. Mela x'ġaralek? Għax min jisimek jaħsbek li lħaqt flok ir-Reġina tal-Ingilterra b'dan l-inkwiet kollu li qed tgħid li għandek. Dik mhux biċċa tiegħek u ma tarax li ser noqgħod niġi niddiskuti my personal things with a silly man like you as if. Bdejna jekk Alla jrid dalodu. Minn hemm jgħaddi. Yes, x'għandek bżonn please, sinjura? Sinjorina jekk jogħġbok. Skużani, fiex nistgħu naqduk, sinjorina? Hawnhekk l-Actors Talent Agency? Le qalbi, iċ-ċimiterju, għax tant kemm hawn dwejaq li qisna ċimiterju hawn. Aqtaħħa Serena, ara kif titkellem mal-klijenti tagħna. Imma jien m'iniex klijenta tagħkom. Ħa, mela x'int? Diġà bdiet tikbirela rasha din għandu jkun għadha dieħla dalgħodu u sa fejn naf jien, mhijiex xi waħda mill-atturi l-kbar għax qatt ma rajtha f'film imġiddem. Mela d-din se tagħmel la tilħaq minflok Jennifer Lopez. Qabbilni ma' kulħadd, basta mhux ma' dik, għax ma togħġobnix. Ara kif titkellem fuq Jennifer Lopez ruħi dear ta! Għandek tkun taf that she's my neighbour. X'inhu? Għadtlek ara kif titkellem fuqha because she's my neighbour! Le, le, l-ewwel biċċa tal-Malti fhimtha, it-tieni biċċa ma fhimtx għax ma nifhimx bl-Ingliż. Alla jibgħatilna tajba, aħjar iġġib l-interpretu magħha din! Għadtlek ara kif titkellem fuq Jennifer Lopez għax dik tgħix ħdejja. Ara xi ħlew! Jien ħdejja sina tal-laħam tgħix, imbagħad quddiemi jgħix il-kuġin tat-tifel ta' Lori tal-gazzetti. Max, ara x'għandha bżonn din dalgħodu qabel nitfala xi fajl għal rasha. Fiex nistgħu naqduk sinjura eh, rrid ngħid sinjorina. Qaluli biex nitla' hawn. Min, l-aljeni? Le, għadni qatt ma ltqajt magħhom dawk. Nixtieq xi darba ta' imma fil-ħajja ma jistax ikollok kull ma tixtieq veru, hekk jgħid Dunanġ fil-quddies tal-Ħadd. Jgħidilna biex fil-ħajja nkunu paċenzjużi, nistennew biex nitennew, u dak li m'għandniex illum jista' jkollna għada. Ara, Sinjorina ċċasata bil-beraq, jien ma jinteressanix minn dak li jgħid Dun Anġ, lejn għidilna x'għandek bżonn, għax għandna x'nagħmlu hawn, u f'ġieħ kemm hemm siġar il-buskett tgħidilna min qalek biex tiġi hawn. Tali tisi! Issa qed nifhem, jiġifieri inti ġdida hux? Jekk tista' ssejjaħli hekk, għandi 32 sena, ma nafx kemm jiena ġdida. Għal dan l-uffiċċju qed ngħidlek ġdida jien. Sew għedtlek Max, waħda ċassa batulna. Allura, Sinjorina, x'ismek? Għalfejn trid tkun taf ismi? U tgħid mhux biex insemmi t-tifla t'oħti bħalek? Jekk ser tibda taħdem hawn, b'xi mod irrid ngħajjatlek. Veru, taf li kont insejt? Stajt nissopponi. Allura x'ismek? Kerry. Kull jomok? Gold. Gold? Iva. Mela tiġi ismek? Kerry Coat. Sewet ngħid? Dak mhux butir. F'dak il-każ irkotta, għax tant kemm iċabsa li propja rkotta qisha. Allura jien xogħol x'se jkun? U tgħid mhux tidderieġi l-films? Seraħ rasek Kerry. U stok mat-telefon inti. Tirrispondi l-calls u tieħu nota ta' dak li jgħidulek il-klijenti. Isma' Max, qabel tkompli tfehma. Ixer ir-radju fuq Radju Kottoner 98 FM, ħa nisma' l-bulettim tal-aħbarijiet. Jien smajtu qabel ġejt. Ma rrid inkun naf xejn għax ittellifni l-gost kollu. or lease from in the morning. Eżis semija ta' Radio Kottoner 98 FM. Jiena Rosina Stellina Kwelina. Nilqakom għal bulettin tal-aħbarijiet fil-qosor. Jibda smigħ b'urġenza għal kawża ta' Robert Attard Xrieħa ta' 35 sena mill-Mosta li ġimatejn ilu ekku l-għada tal-festi tal-għid preċiż qatel il-mara tiegħu wara li garala vażun għal rasa meta sar jaf li r-rigali tagħtu ma kienx jiswa aktar minn 5 euro wara li hu xtrala pendent li jqum bejn l-1500 euro u l-2000 euro. Żagħżugħ ta' 40 sena f'kundizzjoni stabbli wara li ttajjar minn trakk tal-gass. Il-ġrieħi ma kienux ta' natura gravi ħlief għal ksur ta' saqajh it-tnejn, għonqu fil-ġifs, idejh miksura u skont it-tobba il-grif ta' fuq ġismu għandu mill-inqas sentej sakemm jitlaq kompletament. Naddu issa għal rapport tat-temp. Temp illum, il-biċċa kbira xemxi ħalbiet ta' xita matul il-ġurnata kollha, bi ftit borraq lejn in-naħat ta' Għawdex. Ir-riħ se jkun forza ħdax, jiġifieri, dawk kollha li kienu se joħorġu b'xi kappell jew beritta, jaħsbuha darbtejn. Dak kien kollox għalissa. Jien inkun magħkom għal bulettin ieħor tal-aħbarijiet fin-nofsiegħa. Sadanittant nixtieqilkom il-kumplament tal-għodwa t-tajba u nirritorna lura l-linja lil Dorian Cassar biex ikompli bil-programm tiegħu. Xaru każa fiex wasalna, id-dinja qiset tinqeleb ta' taħt fuq. Isimgħu, insibilkom toilet hawn? Toilets? Toilets x'inhuma? Possibbli ma tafx x'inhuma toilets? Toilet huwa dak il-post fejn taqdi l-bżonnijiet tiegħek. Possibbli int qatt ma kellek bżonn taqdi l-bżonnijiet tiegħek? Int għal dak il-post fejn ikun hemm is-sink, ix-shower u affarijiet bħal dawn qed tgħid? Iva, dak hu. Mela għidli powder room lili ruħi qalbi, ta' żgur li għandna. Mela ma tafx illum il-ġurnata b'liġi rrid ikollok powder room, sew jekk uffiċċju kif ukoll jekk il-ħanut. Ara, oħroġ minn dan l-uffiċċju, dur lejn il-lemin tiegħek, imbagħad inżel tliet tarġiet, erġa' dur fuq ix-xellug u ssib il-lift. Idħol fil-lift, agħfas in-numru tlieta u kif tasal, itla' tliet tarġiet oħra, dur fuq ix-xellug u hemmhekk issib it-toilets. Kemm qegħdin 'il bogħod! Sakemm tasal lanqas ikollok għalfejn taqdihom l-esiġenzi għax ikunu qdew awtomatikament. Ara nisejra. Ara naqa' lil min ġabulna Max, ma' din jippretendu li rridu nqattgħu tmien sigħat minn ħajjitna kuljum? Tiha ftit ċans, forsi sakemm tidra miskina, hux? Le hi, jien ma' dan nies m'għandix paċenzja, iqabżuhom li bl-ikrah, biżżejjed għandi koċċi nkwiet u hekk ma xiex inħabbat wiċċi. Mela x'inkwiet għandek? U tgħid mhux ser niġi ngħid lilek? U nsomma, ħa ngħidlek, għax Dun Ġwakkin jgħidilna meta jkollna xi ħaġa li qed tinkwetana, niftħu qalbna ma' sħabna. X'ġaralek mela? Għandi kott stress u hekk, ma nistax inlaħaq mal-ispejjeż, il-karozza għandha bżonn service mit-tajer ta' quddiem sat-tajer ta' wara, jien għandi bżonn makeover mill-qurija ta' xagħri sa qiegħ iż-żarbun, u d-dar tant kemm waqgħatli biċċiet bl-elementi naturali li għandha bżonn makeover mill-front door sal-back garden. Imbagħad xi ngħidu għall-clothes u hekk, Il-gwardarobba tiegħi ilha ma tara outfit ġdida żmien u għomor. L-ispindrajer mhux taħdem, il-friġġ mhu skessaħ biżżejjed u s-saqqu qed iżaqżaq. Veru stressanti l-biċċa ħa ngħidlek, ta. M'għandekx tort li tkun bin-nervi, imma l-affarijiet trid toħodhom naqra iktar faċli. L-inkwiti jkemmex, ta. Dik jonqosni issa t-tikmix, imbagħad ikolli iktar spejjeż għal facelifts. Malajr wasalt Kerry. Tiskanta, x'sakemm wasalt laħaq għaddieli. Allura nżilt lura. Intom x'isimkom? Jiena Serenata, imma kulħadd Serena jgħajatli. Tħobbu l-baħar mela? Xi ġelek taħsebek? La semmewk Serena, Serena mhux dik li tom taħt il-baħar. Biex qed titħaq int, ħanaraw la tgħidilha ismek kemm ser nitku aktar? Mela x'ismek? Max jisimni. Hello! Kerry Gold down, kif nista' ngħinkom? Hello! Hello! Hello! X'ġara ker? Għata min kien? Għala? Ħaseb li qabad ma talbu tirqal, ma nafx għala. Max, għidli ħaġa, dawn l-affarijiet li għandna biss jiġru għajt. Dak kien l-ewwel episodju mis-sensiela L-Aġenzija. Biss, mhux kollox ikun wartu żar meta nkunu qed nirrekordjaw dawn l-episodji. Ħa nisimgħu flimkien ftit mill-iżbalji illi nieħdu aħna u nirrekordjaw dawn l-episodji. Ikun hemm diversi fatturi għal dawn l-iżbalji, fosthom fattur minnhom meta xi ħadd teħillu xi kelma Għan nejdu aħna ġrala xarlin. Le, mux skuza, veru. Xi trid nagħmel jekk il-karozza tiegħi għandha bżonn servis mir-rasa sa saqajja. Fattur ieħor Wieħed, nej, nej, ma jimpurtax. Jina. Ejja, ejja. Jina serenata. Neġu, neġu. Serenata. Wantu. Margaret iju tinterpreta l-parti ta' Rosina Stellina Aquilina. Ħawdet daqxejn l-ammonti ta' flus Ħa naraw daqsxejn eżatt l-iżbal ta' Margaret x'kien. Meta sar jaf li r-rigali tagħtu ma kienx jiswa iktar minn 5 euro. Wara li hu xtrara pendent li jqum bejn 1000 u 500 euro. U 1000 U fl-aħħar, ħana raw daqsxejn id-daħqa ta' Charlene Ħa naraw kemm-il darba kellna nagħmlu d-daħqa ta' Charlie, sakemm wasalna għall-verżjoni finali. Imma kompli għaddejja bija, kompli għaddejja bija. Ħalli mbagħad titħaq. Ħalli tkompli titħaq mbagħad normali, ejja wieħed. Biss biex inkunu qegħdin ngħidu kollox, tajjeb illi ngħidu proset kbira lil Charlene talli rnexxielha tagħmel din il-biċċa mal-ewwel mingħajr l-ebda żball. Mela għidli powder room lili ruħi qalbi, ta' żgur li għandna. Mela ma tafx illum il-ġurnata bliġi rrid ikollok powder room, sew jekk uffiċċju kif ukoll jekk il-ħanut. Ara, oħroġ minn dal-uffiċċju, dur lejn il-lemin tiegħek, imbagħad inżel tliet tarġiet, Erġa' dur fuq ix-xellug u ssib il-lift. Idħol fil-lift, agħfas in-numru tlieta u kif tasal, itla' tlett tarġiet oħra, dur fuq ix-xellug u hemmhekk issib it-toilets.